Fakat çocukları varsa yapacakları vasiyetten veya borçtan sonra artık bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri onların hanımlarınızındır. Fakat çocuğunuz varsa bu durumda yapacağınız vasiyetten veya borçtan sonra bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya bir kadına kendi evladı ve babası olmadığı halde yakın akrabası olarak varis olunur da aynı anneden bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunursa, o takdirde onlardan her birine altıda bir düşer. Fakat bundan daha çok iseler, o halde varise zarar verici olmadan edilen vasiyetten veya borçtan sonra onlar üçte birde ortaktırlar. Bütün bu miras taksim usulü Allah'tan birer emirdir. Allah alim hakkıyla bilendir. Halim azapta hiç acele etmeyendir. Tilke hududullah ve men yuti'illaha ve rasulahu yudkhilhu cennetin tecri min tahtiha'l enhar خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından nehirler akan cennetlere koyar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun hududunu aşarsa Allah onu içinde ebedi olarak kalıcı olduğu bir ateşe koyar ve onun için aşağılayıcı bir azap vardır.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 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما İçinizden onu zinayı işleyenlerin ikisini de azarlayarak rencide edin. Fakat tevbe edip hallerini ıslah ederlerse artık onları bırakın. Şüphesiz ki Allah tevvab, tevbeleri çok kabul edendir. Rahim, çok merhamet edendir. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجماله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Allah katında makbul olan tevbe ancak o kimselerin tevbesidir ki bilmeyerek günah işlerler, sonra da çok geçmeden tevbe ederler. Allah işte onların tevbelerini kabul eder. Allah alim, hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ Yoksa o günahları işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelince şüphesiz ben şimdi tevbe ettim diyenlerin tevbesi makbul bir tevbe değildir. Kafir kimseler olarak ölenlerinki de değildir. İşte onlar yok mu?'' Kendileri için pek elemli bir azap hazırladık. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن إلا أن يأتين إلا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal olmaz. Verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. Ancak apaçık bir hayasızlık yapmaları müstesna. Onlarla iyi geçinin. Fakat onlardan hoşlanmazsanız artık sabrediniz. Olur ki bir şey hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Eğer bir zevcenin yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birine yığınla mal vermiş de olsanız, artık ondan, o maldan bir şey almayın. İftira ederek ve apaçık bir günah işleyerek mi onu alacaksınız? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم صداقا Hem onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle gerçekten baş başa kalmıştınız ve onlar eşleriniz sizden pek sağlam bir söz almışlardı. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا İnnehu kâne fâhişeten ve mekten ve Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin.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 Kendi sulbünüzden olan öz oğullarınızın hanımları ve iki kız kardeşi nikahınızın altında bir arada bulundurmanızda da size haram kılındı. Ancak geçmişte olanlar müstesna. Muhakkak ki Allah gafur çok bağışlayandır.'' Rahim çok merhamet edendir.